Beraz, ukandut konbokazio bat eh, paueko hausitegitik, uh, eh, zenta urriaren seian, beraz joan behar dut pauera goizeko amajontana, notifikatuko behi didate uh, eh, euroagindu bat. Mundakigunez, igunez, euroagindu hori lotua da uh, egiraaren, egira, mugimenduaren aferari madrilen. Uh, Anfet, elduten uh, urtetan, do, elduten hilabetetan izanen da hausi uh, potiolo bat madrilen, nun bihogeita sai pertsona hausiperatuak diren, gehini bihogeita zazpi, Eh, eta da pixkat eh, presoen ez sustengoaren inguruko hauzi eh, bat. Hau da, badira dira egirako kideak, horretzen bagira egira ilegalizatua izan da 2008an, bat dira egirako kide batzu, bat dira abokatuak, badira dira medikoak, bat dira etxerateko senide batzu, baita ere Euskal Preso Politikoen kolektiboaren bitartekariak. Eh, beraz da makro, eh, hauzi eh, bat, makro prozedura bat, eh, inguruko ez, sustengu, uh, sustengu orokoja, ekonomikoa, politikoa eta bax, tratatuko duena. Beraz, kuadrohtan ni hauzi peratuan iz, eh, fe, soino ez naute baina eh, kuadrohtan niz eta euroagindua hori tratatuko du. Eta dakigunez, konfirmatuko da horrearen seian, baina... Inkulpatua naiz, hine militantzia gatik, pahalean eh, dudan militantzia gatik. Urte batzuetako historia da, asidea dola momentu bat, zer dira data importantenak? 2008ko eh, urgian, beraz, egirako kideak eh, ego Euskal Egean arrestatuak dira, gure goitza guziak etxiak, gaur egun beti etxiak dira, eta beraz, kide horiek kartzeratzen dituzte, baina koziopean ateratzen dira, eh, iru egunetara. Uh, eta ondotik, uh, ko 2008 uh, urte hastapenean bitartekariak atxilotuak dira. Ondotik ni urte bukaeran 2008 ko azaroaren bostan konbukatuan ez Madrilean deklaratzera be sartzeko hausian, eh, inkulpatzeko, ez zuto nartzen uh, eh, joaitea. Eta gero ma bostan, horretzen bat izte abokatuak, uh, eh, ego hainbat abokatuak txurutuak dira ere bai, horiek ere dozer horretan sartzen dira. Eta beraz ondotik uh, apidilan hor, bina eta meseko apidilan, horretan Madrilek uh, bidaltzen du, zenta uda untan itxidute. Ez dakit hori den uh, juridikoki ez dakit hori erraiten den, ba, itxidute dozera, eh, artean eta ondorioz falta duten ere de, deklarazioa eta nien kulpatzea dosiak horretan beraz euroa gindua egortzen dute eta beraz orain konbokatua naiz eh, pauera. Handuzu dozer biziki zabala dela, eh, badira berreita xai uste dut zendako zinez e, eta ezin ulargarria den dosiak bat da. Hori da, eh, gauk eh, eragileak salatu nahi zutena, zen, eh, bon bai, euragindua salatzen da, baina da, hauzi horren existentzia salatu behar dena. Sareka horiek izan dira 2008-tik, aieteko konferentziaren biara ginen 2008-an, voilà, ez dute tokirik olako hauziak eta argi da hori espanol gobernamendutik presoen inguruko mugimendua eta eta susten guri hautsi izan nahi dutela eta susut loturaz presoekin eta zaildu ere bai presoen parte hartzeako um, baki prozesuan. Uri da jokoan hauzi horrekin. Uh, nahi izan dute moztu eta eta hauzi hori beraz etorriko da datu zen hilabete du urteetan. Eh, hori uh, salatu behar da, ez hauzi horren eksistenzia. Ba, euroa gindua ondorio bada, baina hauzi horren eksistenzia eta behar sei pertsona horiek inkulpatuak ditela hauzi